ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة La yesta'khirun sa'aten ve la Her ümmetin, büyük küçük her topluluğun bir eceli vardır. Artık ecelleri geldiği zaman ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Ya bani Adem inna ya'tiyennekum rusulun minkum رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Ey Adem oğulları! Size içinizden ayetlerimi anlatan peygamberler gelir de bunun üzerine kim onlara karşı gelmekten sakınıp halini ıslah ederse artık onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Ayetlerimizi yalanlayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince işte onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين Böylece Allah'a bir yalan iftira eden veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? İşte onlara kitaptan, mukadderatlarından olan nasipleri erişecektir. Nihayet canlarını almak üzere elçilerimiz ölüm melekleri onlara geldikleri zaman derler ki Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz şeyler nerede? Onlar ise bizi bırakıp kayboldular derler. Ve gerçekten kafir kimseler olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler.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 Ne zaman cehenneme bir ümmet girse kendi din kardeşine, yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi orada birbiri ardınca toplandıkları zaman sonrakiler, öncekiler için Rabbimiz bunlar bizi dalalete düşürdüler. Bu yüzden onlara ateşten kat kat azap ver derler. Allah da siz de dahil herkes için kat kat azap vardır.'' Fakat siz kimin ne zaman azap çekeceğini bilmezsiniz buyurur. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون Öncekiler ise sonrakilere şimdi sizin bize bir üstünlüğünüz yoktur. Öyleyse kendi kazana geldiğiniz günahlar yüzünden kendi azabınızı tadın derler. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سن الخياط وكذلك نجزي المجرمين Şüphesiz ki ayetlerimizi yalanlayıp ona karşı kibirlenenler yok mu? Onlara gök kapıları açılmaz ve deve iğne deliğinden geçinceye kadar onlar cennete giremezler. İşte kafir suçluları böyle cezalandırırız. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين Onlar için cehennemden bir döşek ve üstlerinden de yakan ateşten örtüler vardır. İşte zalimleri, kafirleri böyle cezalandırırız. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون İman edip salih ameller işleyenler ki biz kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şey ile mükellef tutmayız. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها أورثتموها بما كنتم تعملون Onların o müminlerin sinelerinde kin ve emsali kötü hislerden ne varsa hepsini çekip çıkarırız.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 Artık siz de Rabbinizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu diye seslenirler. Onlar da evet derler. Bunun üzerine bir münadi aralarında Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye nida eder. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون Onlar ki insanları Allah yolundan men ederler ve onu Allah'ın dinini eritmek isterlerdi. Ve onlar ahireti inkar ediciydiler. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون Cennet ve cehennem ehli arasında asla aşamayacakları surdan bir perde vardır. Araf üzerinde bu surun yüksek yerlerinde ise herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki cennet ehline selamun aleykum Allah'ın selamı üzerinize olsun diye nida ederler. Fakat onlar cennete girmeyi çok arzu ettikleri halde henüz oraya girmemişlerdir.''